الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebaraka ve ta'ala, salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu milenika Muhammeda, alihi salatu wa selam, onoga koga je uzvišeni Allah poslao kao milost svjetovima, Salavat mir i selam na njegove časne ashabe, njegovu uzortu, tu, asha, e, njegov uzor porodcu i sve ljude koji slijede put istinu su njega dana. Uvažna braći i poštovane sestre, srijeda, naš ustaljeni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Enneve Rahmetullahi Alehi. Mnogo puta smo govorili, mnogo puta smo napominjali, knjiga Rijadu Salihin je jedna blagoslovljena, veličanstvena knjiga koju uzviše Allah te Tebarko Tala podario veliki, veliki blagoslov i prijem ko čitateljstva. <clears throat> Mi se evo već dugo vremena družimo sa ovom knjigom komentarišući hadise koji imam Ennevi Rahmetullahi Alihi uvrstio u ovu knjigu. Rekli smo da imam Ennevi pokušao iz šest najbitnijih hadijskih zbirki ummeta, Buharije i muslima, Tirmizije, Budauda, Nesaje, ibn Mađe, da objedini najosnovnije i najpotrebnije hadise čovjeku muslimanu u njegovom svakodnevnom životu. E, već dva predavanja mi se družimo sa poglavljem Zikrullah, veličanje uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, jedno veliko poglavlje, jedno široko poglavlje, e, poglavlje koje nosi u sebi e, odnosno o tom poglavlju govori mnogi hadisi Allahog poslanika, ali se letu selam. Govorili smo o vrijednostima zikrullaha, govorili smo o e, odlikama zikrullaha, govoreći da zikrullah, iako je toliko velik ibadet i toliko nagrada, je obećano za veličanje uzvišnog Allah, tala, s druge strane, to je toliko jednostavan i lahak ibadet. Prvo jednostavan i lahak, što znači samo je u pitanju izgovor našeg jezika, s druge strane nije potrebno ni da je čovjek pod abdestom, niti da je obučen kao što mora biti obučen za namaz, niti da je okrenut u pravcu kibli, ništa. Znači, čak vidjet ćemo danas, u ovom poglavlju, imamo nevije, postoje jedno posebno poglavlje gdje argumentuje da čovjek može veličati Allaha i stojeći, i hodeći, i ležeći, i sjedeći u svim nekim takvim situacijama. <clears throat> Zadnji put... E, jedan od zadnjih hadisa koji smo spomenuli jeste onaj interesantan hadis da Allah poslanik alaihi salatu wasalam <clears throat> jednog dana klanja u sabah namaz, a njegova supruga Džuvejrija bint Harith ostala je da veliča uzvišnog Allah s.w.t. nakon namaza, Pa se Allah poslanik vratio nakon jednog dužeg perioda kada je već sunce izišlo i kada je nastupio period duha namaza, možda se radi o sahat, sahat i po dva sata pa možda i više vremena, pa je Allah poslanik se u jednu ruku i začudio, pa je upitao tu svoju suprugu, je li i sad sjediš od kako sam ja otišao iskuće ti cijelo vrijeme sjediš, zikriš, učiš, veličaš Allah, pa je kazala da, pa je kazao Allah poslanik ali salatu wasalam, ja od kako sam otišao kazao sam e, jednu rečenicu ili nekoliko zikrova ponovioš ih tri puta, kada bi se to sve izvagalo sa onim što si ti kazala, to bi prevagnulo, pa je Allahu poslanik ali se letu selam podučio e, svoj suprug tim riječima Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi wa bihamdihi, adede khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arši, wa midada kalimati. Jedan veoma, veoma vrijedan zikr i čovjek vjernik bi trebao da se poduči ovom zikru, pa da ga u toku dana više puta, pogotovo jutrom i navečer da ga više puta ponavlja Subhanallahi وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته <clears throat> Nakon toga eh, imam Ennevi Rahmetullahi alayhi za one koji imaju knjigu ovog formata u 1434. hadisu od Ebu Musa el Eš'arija radijallahu ta'ala se prenosi da je rovjesnik sallallahu ve sellem rekao onaj ko spominje svoga gospodara i onaj koga ne spominje poput su živog i mrtvog čovjeka. U verziji koju bilježi ima muslim navodi se kuća u kojoj se Allah spominje i kuća u kojoj se Allah ne spominje poput su živog i mrtvog čovjeka. Znači dva hadisa koja su sličnog značenja Allahu poslanik ali se salatu selam govori čopit o vrijednosti zikrullaha, govoreći o bitnosti da čovjek se vezuje za Allaha, da veliča Allaha, da ga spominje, kaže primjer čovjeka koji veliča Allaha, zikri, spominje Allah subhanahu i čovjek koji ne zna za tu stvar je primjer medjita i primjer živog čovjeka. Pogledajte, braću moje draga, šta znači zikrullah, šta znači veličanje Allaha, šta mi imamo koristi od mrtvog čovjeka, njegovo tijelo, ništa. A šta koristi imamo od živog čovjeka u svakom pogledu? Znači, živ čovjek može koristiti sebi, porodici, društvu i tako dalje. Pa pogledajte, Allah poslanik ali se letu wasalam poredi čovjeka, koji veliča Allaha sa živim čovjekom i poredi čovjeka koji ne veliča Allaha, ne čini zikrullah sa mrtvim čovjekom. Kolika je razlika između mrtvog i živog čovjeka? U ovoj drugoj predaji koju bilježi ima muslim, Allah poslani kaže kuća u kojoj ima zikrullaha je poput živog čovjeka, Kuća u kojoj se redovno klanja, nakon namaza se uči, e, uči zikr propisan, pa se uči Kur'an, uče se dove prilikom jela, nakon ula, prilikom ulaska u WC, prilikom izlaska iz kuće, prilikom ulaska u kuću i tako dalje. Znači, kuća u kojoj se veliča uzvišeni Allah je primjer čovjeka živog, a kuća u kojoj se ne veliča Allah je primjer mrtvog čovjeka. Zato, braću, moja draga i cijene sestre, ovdje možemo iskoristiti slobodno priliku. Nerijetko nam se dešava da ljudi dođu pa traži savjete, efendija, daija, šejih, profesore, magistre, imamo problema, e, e, ja imam problema sa sihrom, muž ima problema, dijete ima, imamo nervoza i tako dalje. Jedan od razloga jeste baš krije se znači u ovom hadisu. Naše kuće su prepune slika, prepune kipova, prepune muzike, prepune, e, prepune filmova, serija, časopisa, razratnih i svega nečega i onda se čudimo zašto u našim kućama ne ide sve kako treba, zašto smo svi ljuti, zašto smo nervozni, zašto, zašto smo pod stresom, zato što su to apsolutno mjesta gdje se okupljaju džini i šeitani. Allah poslani kaže u kući u kojoj ima uh, slika, u kojoj ima kip, u kojoj njoj ima pas, ne ulazi meleki. Ako ne ulazi meleki, ko će ući? Ući će šetani definitivno. Pa čovjek vjernik treba da pazi na svoju kuću. Ja iladina amenu kuvam fusekum wa ahlikum nara. Ovi koji vjerujete sebe i poroce svoje čuvajte od vatri. Kullukum ra'in wa kullukum es'ulun an ra'ijetihi. Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitanju u svome podaništu. Pa čovjek treba da pazi na svoju kuću. Mi možda ne možemo određene stvari promijeniti e, u društvu, na ulici, u autobusu, u tramvaju, na teferiću, ali mogu promijeniti u svojoj kući. Mene će uzvišeni Allah pitati za moju kuću. Pa čovjek treba da pazi na svoju kuću. Da iz svoje kuće izbaci slike na kojima imaju živa bića, Nema smetnje da na zidovima naših kuća bude e, drvo ili most ili kamen ili nešto znači takozvana mrtva priroda. Ali ne treba da budu slike bez obzira da li to bio neki prijesednik državi, da li to bio čovjek kada je bio u djetinstvu, da li to bila mladalačka neka slika, nikakve slike živih bića ne treba da, da budu na kući na zidovima naših kuća. Ne treba da imamo u kući nikakve kipove. Ne treba u kući da imamo psa. Jer Allah poslanik je sve to spomenuo da meleki ne ulazi u kuće u kojima toga ima. S druge strane, čuvati odnosno da naša kuća bude kuća gdje se uči Kur'an, gdje se veliča Allah, gdje se prije jela počinje sa bismilom, gdje se završava sa zahvalom Allahu, gdje se izlazi iz kuće sa bismilom, gdje se vraća sa dovom, gdje se naziva selam, gdje se obavlja namaz, gdje se klanja na file i tako dalje. Pa da naša kuća bude oaza, oaza imana, gdje ćemo znači mi, hajde da kažemo, živjeti svoj islam. <clears throat> Nakon toga, imam nevi rahmetullahi alihi, spomenuo je 1635. hadis od Ebu Horeire radi Allah, tamo se prenosi da Allah poslanik rekao, uzvišeni Allah kaže, ja se prema svome robu opodim onako kako on o meni misli. Allahu ekbar. Kaže Allahu poslanik, rekao je uzvišeni Allah, znači u hadisu El Kudusiju, ja se prema svome robu opodim onako kako on o meni misli. Pa kažu komentatori da je e, značenje toga da će uzvišeni Allah podariti svome robu i prema njemu se obhoditi onako kako on bude i očekivao. Pa znači insan treba da ima lijepo mišljenje o svome gospodaru. Svakako, mi smo eh, u zadnjem predavanju koji smo imali u čitaonici eh, na Bistriku govorili nada u Allahovu milost. Mi se trebamo nadati Allahovoj milosti, ali isto tako nelogično je da se nadamo Allahovoj milosti, a neprestano idemo putem koji vodi ka Allahovoj srđbi. Pa ovaj hadis nije u kontradiktornosti sa tim. Mi treba da imamo lijepo mišljenje o Allahu. Svakako mi se trebamo truditi, redovno klanjati, učiti Kur'an, nositi hijab, čuvati se harama, ali u svemu tome mi ćemo neminovno urati neki grih. Pa tada treba da imamo lijepo mišljenje da će nam uzvišeni Allah oprostiti taj grih. Ali ne da mi svjesno činimo grijehe i onda kažemo ja imam lijepo mišljenje o gospodaru, meni će gospodar oprostiti. Ne. Ne. To je znači, hajde da kažemo, nelogično imati lijepo mišljenje o Allahu, a ne biti pokoran Allahu. Pa nastavljam ovom hadisu, kaže Allahu poslanik, rekao uzvišeni Allah, ja se prema svome robu obhodim onako kako on o meni i misli. Ja sam s njim kada me spomini. Ja sam s njim kada me spomini. Jedno veoma bitno pitanje, određen broj ljudi pokuša da ljudima nametne teoriju da ovakvi hadisi i drugi hadisi, kuranski ajeti, znači da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na svakom mjestu. Pa čak, ne daj Bože, da je uzvišeni Allah u toaletu, uzvišeni Allah u nužniku, uzvišeni Allah u WC-u i tako dalje. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je iznad arša, iznad sedmog neba. Kaže Allah poslanik, rekao je uzvišen Allah, ja sam sa svojim robom kada me spomini. Kako? on je sa svojim robom tako što ga vidi, tako što ga čuje, tako što će mu pomoći, tako što će ga uputiti, a ne da je uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala uz tog insana, znači bukvalno. Pa nastavljamo od aj hadis, kaže uzvišeni Allah, ja sam sa svojim robom kada me spomini. Pa kada me spomini u sebi, i ja njega spominim u sebi. Ovaj hadis je jedan od dokaza da uzvišeni Allah svoga roba nagrađuje shodno dijelima. Koliko smo mi imali smo ono jedno predavanje, dobro se dobrim vraća. Koliko je argumenta u islamu koji ukazuju kada čovjek uradi dobro djelo, uzvišeni Allah ga nagrađuje shodno dijelu kojim je uradio. Pa ovdje nije rečeno ko uzvišenog Allaha spomene u sebi, Allah će mu oprostiti grijehe. Ne, već mu uzvišeni Allah nagrađuje ga i uzraća na isti način. Pa kaže, ko mene spomene u sebi, i ja ću njega spomenuti u sebi. A ako me spomene moj rob pred skupinom ljudi, i ja njega spo spomenem u boljoj skupini. Pa opet Allah Đelšanu nagrađuje insana s odnom njegovom dijelu, ako insan bude pred ljudima, pa kaže o ljudi za ne znate da je uzvišeni Allah rekao to i to ljudi donesite salavat na poslanika e, veličajte Allaha znači spomeni Allaha ili zikri pred ljudima pa sjedi u društvu i kaže estagfirullah, estagfirullah, la ilaha illa Allah, la haule wa la kuvata illa billa. Znači čovjek veliča Allaha pred ljudima, kaže, on je spomenuo Allaha pred ljudima, pa će njega spomenuti Allah u skupini koja je bolja od skupine u koju je on spomenuo uzvišnog Allaha. Pa nam je ovaj hadis dokaz vrijednosti veličanja uzvišnog Allaha, subhanu wa ta'ala. Na početku smo imali ovu jednu veliku, veliku e, rečenicu da je Allah u poslanji kazao, rekao je uzvišnji Allah, ja se prema svome rodbu obhodim onako kako on o meni misli. Pa je ovo podstrijek da čovjek ima lijepo mišljenje o gospodaru. Ali rekli smo lijepo mišljenje o gospodaru onda kada mi poduzmimo sve što smo mogli. Da klanjamo, da postimo, dajemo zekat, idemo na hađ, da žena nosi mahramu, da se čuvamo kladionice, čuvamo se duhana, čuvamo se alkohola, čuvamo se kamati. I nakon toga kažem ja imam lijepo mišljenje o gospodaru da će me uputiti, da će me učvrstiti, da će mi oprostiti, da će mi se smilovati, da će me uvesti u džennet. Tako se svata ovaj hadis. Pa kaže Allah poslanik, ja sam s njime, sa svojim robom, kada me spomeni, on je sa njim jer ga čuje svojim vidom, svojim sluhom, svojom pomoću i tako dalje. Pa kaže kada me spomeni u sebi i ja njega spomenem u sebi. Kada on mene spomene u skupini, ja njega spomenem u skupini koja je bolja od te skupini. <clears throat> Nakon toga, nakon toga, 1436. hadis, opet jedan od hadisa koji govori o vrijednosti zikrullaha od Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaih selam rekao Pobjediše muferridun Pobjediše i prestigoše i postigoše velike nagrade muferridun Ko su oni Allahu posliću? Ovaj termin čak muferridun je bio u jednu ruku i nepoznanica za sahabe. Pa kažu ashabi, a ko su oni Allahu posliće, a onda je on odgovorio, to su muškarci i žene koji Allaha mnogo spominju. Hadi izbiljžima muslim. Allahu poslani kaže, sebe kal mu ferridun, pobjedili su, pretekli su ostali ljude mu ferriduni. Pa kažu ashabi Allahu posljednića, ko su to mu ferriduni? Kaže oni muškarci i oni žene koji mnogo, mnogo veličaju i spominju uzvišnog Allaha. Pa bi insan trebao shodno ovom hadisu da se trudi, da na, nastoji da što više veliča Allaha. I mi smo o tome govorili, zikrullah je jednostavan ibadet. Čovjek može ići, znači, ni za stepenice, ili ići u liftu, ili voziti se u autu, ili u tramvaju, ili pješačiti, ili, ili znači u mnogim drugim situacijama i veličati Allaha riječima Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La hawla wa la kuvata illa billah i tako dalje. Znači veličanje Allaha je jednostavan ibadet, ne iziskuje od nas ni abdest, ne iziskuje da se okrenemo prema kibli, ne iziskuje da moramo imati poseban položaj, ništa. Pa čovjek treba shodno novom hadisu da, kaže Allah poslanik, pobjediše mu ferriduni. Oni su pobjedili, oni su pretekli druge ljude, Ko su mu ferriduni, kaže Allah poslanik, muškarci i žene koji mnogo veličaju uzvišenog Allaha. Nakon toga u 1637. hadisu od Džabira radi Allah tajnost prenosi da je Allah poslanik ali se sam kazao najbolji zikr jesu riječi la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. Ovaj hadis bilži imam et-tirmidhi. Najbolje riječi, najbolji zikr, nešto što može čovjek reći na planeti, na dunjalku, jeste da kaže La ilaha illa Allah. Nema Boga osim Allaha. Pogledajte kako ovaj zikr ima svoje značenje. Neispravno je e, ono što radi određen broj ljudi, pa veličaju Allaha zikrom koji nema značenje. Čovjek dođe i sjedi i 5 minuta, 10 manje ili više veliča Allaha, misli da ga veliča riječima hu, hu, hu, hu, on, on, on, on. Da li riječ ili da li na ovaj način smo mi nešto rekli, da li je to veličanje Allaha? Da je to bilo veličanje Allaha, to mi je bi nas u, u putju Allahu poslanik toliko drugih zikrova, toliko drugih dova preneseni od Božih poslanika i mi uzmijemo ono što je neispravno. On, on, on, on, on, on. Ima li kakvog značenja? Ali kada mi kažemo subhanallah, veličanstven neka je Allah, to već ima svoje značenje. Elhamdulillah, hvala Allahu, la haule, wala kuvata illa billa, nema snage niti moći, osim kod Allaha, ništa se ne može desiti bez Allahove dozvoli. La ilaha illa Allah, Nema drugog Boga osim uzvišenog Allaha. Nema božanstva koje zaslužuje da mu se robuje i da mu se ibadeti čine osim uzvišeni Allah. To je jedna potpuna rečenica. Pa kada hoćemo veličati Allaha te barake wa ta'ala, treba da to činimo riječima, rečenicama, zikrovima u ko koji imaju svoje značenje. Čak sama riječ Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ništa ne znači. Ali kada kažemo subhanallah, veličanstven neka je Allah. Elhamdulillah, Allahu ekber, Allah je najveći. To već ima svoje značenje. Pa čovjek kada već veliča Allaha, rekli smo da je zikrullah ibadet, da bi ibadet bio primljen, mora da bude urađen onako kako je to činio Allahu poslanik, alihi salatu wasalam. Allahu poslanik kaže, men ahdese fi emrina hadha ma lejse minhu fehu red, onaj ko uvede nešto u vjeru, onaj men amila amelen lejse alihi emruna, ko bude radio neko dijelo, koje mi nismo radili u ibadetima, to će mu biti odbijeno. Ako već provodim svoje vrijeme, u zikrullahu, onda neka taj zikrullah bude ispravan. Ako ću provesti 10 minuta ponavljajući hu, hu ili Allah, Allah, zašto da ne provodim svoje vrijeme u onome što je apsolutno tačno, apsolutno istina, apsolutno kazao poslanik, Subhanallah, subhanallah, subhanallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah. Pa kaže Allahu poslanik, afdalu zikr, la ilaha illallah, najbolji zikr, najbolje veličanje Allaha, najbolji spomin Allaha je su riječi la ilaha illallah. Hvala uzvišenom Allahu, hvala uzvišenom Allahu, pa se mi rađamo u podneblju gdje naša dječica od rane mladosti oprosti, prve riječi koje nauče budu la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. Svakako, S druge strane, kao što imamo jednu pogodnost da naša dječica nauči la ilaha illallah kazati, velik broj muslimana ne zna ni najosnovnije pitanja vezana za la ilaha illallah, pa čovjek vjernik treba da zna da su islamski učenjaci o riječima la ilaha illallah, šta se njima potvrđuje i šta se njima negira, pisali su zasebna dijela o uvjetima la ilaha illallah. Islamski učenjaci imaju konsenzus da insan Ako bi samo rekao la ilaha illallah, ne znajući šta znači apsolutno, to mu neće koristiti. Pa je na nama da ovaj najveličanstveni zikr sprovedemo u životu, da kažemo la ilaha illallah, da naučimo značenje la ilaha illallah. La ilaha illallah, to je ključ dženneta. To je ključ koji nam garantuje da čovjek neće vječno ostati u džehennemu. Jer Allahu poslanik je kazao u vjerodostinu hadisima da će iz džehennema izići svi ljudi koji su kazali la ilaha illallah i znali i živjeli po tom njihovom značenju pa su riječi la ilaha illallah najveličanstvenije riječi, najbolji zikr. Kada god imate vremena, kada idete iz kući, idete u kuću, pješačite, na pauzi ste, vozite se u autu, sjedite u kući, odvojite vremena za najbolji zikr, za najbolje veličanje Allaha riječima la ilaha illallah nema Boga osim Allaha, ja vjerujem, ja svjedočim, ja tvrdim, ja sam musliman koji potvrđuje svoje vjerovanje i izgovaram to svojim jezikom, nema drugog Boga koji zaslužuje da mu se bilo kakav ibade čini osim uzvišeni Allah, stvoritelj zemlje i nebesa, to da kažemo iskreno iz srca, čvrsto ubijeđeni u značenje da na Dunjaluku nema na svijetu, u kosmosu, nema drugog božanstva koji zaslužuje da mu se čini seđda, niti namaz, niti bilo koji drugi ibadet, osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Nakon toga, jedan od hadisa koji opet ukazuje na vrijednost zikru Allaha, u 1638. hadisu od Abdullah ibn Busra radijallahu ta'ala prenosi da je neki čovjek rekao Allahu poslaniće, zaista su propisi islama mnogobrojni. Pa ukaži mi na nešto čega ću se čvrsto držati. Poslanik Ali se Salatu Veselam reče, neka tvoj jezik stalno bude vlažan od spominjanja uzvišenog Allaha. Ovaj hadis bilježi imam et tirmizi Dolazi čovjek Božijem poslaniku i kaže, Allahu poslanice mnogo je propisa islama, mnogo je, mnogo je pohvalni i lijepi stvari. Vi danas kada otvorite Buhariju, Pa svaki hadis, lijepo je ovo, lijepo je ono, lijepo je ovo, lijepo je ono. Pa ovaj ashab dolazi i kaže, Ja Rasulallah, inne šera'i al islami kad kethurat alejje. Allahu posliče propisi, sunnete, obaveze, mnogo meni se toga nagomilalo. Daj ti meni nešto, kaži čega ću se ja pridržavati. Pa kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, La jezalu lisanu ke min zikri Allah neka ne prestaje tvoj jezik da bude vlažan spominjući Allaha. Ovdje imamo nekoliko stvari koje treba spomenuti u vezi ovog hadisa. Prva stvar ovaj hadis jasno ukazuje na vrijednost zikrullaha, jer vidimo ovaj ashab traži od Božih poslanika, daj mi neko dobro dijelo, daj mi nešto čega ću se ja držati, da će mi to u jednu ruku nadomjestiti sve ostale stvari. Pa Allah poslanik kaže, što više zikrullaha, što više veličanja Allaha do te mjeri da tvoj jezik je uvijek vlažan. Vidjeli ste kada čovjek nekada zaspi pa mu se osuše usta i osuši mu se jezik. E, eh, poslani kaže ne, neka su ti uvijek usta, neka uvijek su vlažna i neka čovjek neprestano, normalno kada je budan, neka neprestano veliča uzvišnog Allaha. S druge strane, ovakvi hadisi se mogu E, neispravno shvatiti i mogu se nekad i zloupotrijebiti. Pa možete vidjeti čovjeka koji ne klanja, ali će kazat, poslanik je rekao neka ti jezik bude vlažan od zikrulaha i to je to. Ne ovakvi hadisi, hadisi u kojima se govori o dobrim dijelima, ne poništavaju temelje Islama. Svakako da se ovdje podrazumijeva, Klanjaj namaz redovno, posti redovno, da i znači da i zekat, obavljaj hač i tako dalje. Ali ako već hoćeš neko dobro djelo, znači za koje hoćeš veliku nagradu, da ne bi mora učiniti više dobrih dijela, onda se drži zikrullaha. Pa ne smijemo sebi dozvoliti da ovakve hadise pogrešno shvatimo. Obaveza namaza ostaje, namaz je potvrđen Kur'anom, sunnetom i džma'om, post je obaveza, zekijat je obaveza, hađ je obaveza i mnoge druge stvari. Ali znači u drugim stvarima, u drugim vrstama, znači i badeta koje su dobrovoljne, lijepe, pohvalne, onda kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, la je zalu lisanu ke rotben min zikri neka tvoj jezik bude neprestano vlažan, neka neprestano izgovara i veliča uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je ovo također jedan od hadisa koji ukazuje na vrijednost zikrullaha, jer Allah poslanik alaihi salatu wasalam ovom ashabu ukazao je na jedno od najvrijednijih dijela u islamu, a to je veličanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Nakon toga, nakon toga, 1639. hadis od Džabira radijallahu ta'ala anhu se prenosi da Allahu poslanik rekao onaj koji izgovori subhanallahi ve bihamdihi onaj koji izgovori subhanallahi ve bihamdihi jednom onaj koji izgovori subhanallahi ve bihamdihi slavljen neka je Allah i njemu pripada sva zahvala u džennetu mu bude posađena palma Allahu akbar Allahu Čovjek jednom kaže subhanallahi ve bihamdihi u džennetu ima nagradu palma. Hoćeš da u džennetu imaš velike palmovike, hoćeš da u džennetu imaš mjesto gdje ćeš se odmarati i šetati i hodati i uživati, onda što više ovih riječi, ali rekli smo da je mnogo bitno da čovjek da čovjek razumije da čovjek razumije značenje tih e, veličanje Allaha, zikrullaha, subhanallah, veličanstven je Allah, uzvišeni Allah, moj gospodar, koji nema nikakve manjkavosti, subhanallahi, vebihamdihi, i mom gospodaru pripadaju sve zahvale. Vama bikum min ni'metin fe min Allah. Vi nemate nikakve blagodati, a da to nije od Allaha pa Allahu zahvaljujem što me je stvorio, što sam živ, što sam musliman i tako dalje. Zahvaljujem mu na svim blagodati, na svim blagodatima koje uživam. <clears throat> Nakon toga u 1440. hadisu svakako ovaj hadis Eh, ukazuje definitivno na vrijednost i bitnost riječi subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi ve bihamdihi. Vrijednost ovih riječi jeste da onaj ko izgovori jednom samo ovu riječ, bude mu znači u džennetu zasađena ili posađena jedna palma. <clears throat> U 1640. hadisu od Abdullah ibn Mes'uda se prenosi da Allah poslanik rekao u noći Isra'a i Mi'rađa susreo sam se sa poslanikom Ibrahimom, pa mi je rekao, Muhammede, prenesi svome umetu od mene selam i kaži mi da, da, da je dženecko tlo mirisno i ugodno, da je njegova voda slatka i da je on prostrana ravnica, a da su njegove sadnice riječi Subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallahu, wallahu ekbar, kaži Allahu poslanik, Vi znate, mi muslimani vjerujemo da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam u jednom periodu svoga života doživio jednu, možemo i nazvati čudnu stvar, a to je da je iz Mekke odnešen na životinji koja se zove Burak, odnesen je u toku noći iz Mekke do kuca, iz kuca je uzdignut do sedmog neba. Pa kaže Allah poslanik govoreći E, u toj noći se izdešavalo mnogo toga, poslanik je vidio mnogo toga, pa kaže Allah poslanik u samo jednom dijelu ovog hadisa, u noći Isra'a i Mi'rađa, susreo sam poslanika Ibrahima a.s. Pa mi je rekao, Muhammede, prenesi svome umetu od mene selam i kaži im da je džennetsko tlo mirisno i ugodno, da je njegova voda slatka, da je džennet prostrana ravnica i da su njegove sadnice, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Hoćeš da imaš u džennetu sadnica, hoćeš da imaš palmovika, hoćeš da imaš mjesta gdje ćeš uživati, onda na dunjaluku što više veličaj svoga gospodara Allaha subhanu wa ta'ala sa ovim zikrom, sa ovim riječima Subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallahu, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Neka je veličanstven uzvišeni Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wa ala Allahu, wa la ilaha illa Allah, i nema Boga osim Allaha, Wallahu akbar, Allah je najveći, Allah je veličanstven. <clears throat> pa insan treba da se trudi da što više izgovara ove riječi. <clears throat> Nakon toga imam Ennevi Rahmetullahi Alehi, spomenuo je jedan hadis u pogledu kojeg postoji razilaženje kod islamskih učenjaka, ako i doista, doista na jedan jedinstven i fascinantan način ukazuje na veličinu zikrullaha. Kaže se u hadisu 1441. Eh, hadis od Ebu Derda se prenosi da je Allah poslanik Ali se letu u jedne prilike upitao svoje ashabe. Hoćete li da vas, hoćete li da vas obavijestim o dijelu koje je najbolje od svih vaših dijela i najvrednije kod vašeg gospodara, koji će vas podići na najveće džennetske stepene, o dijelu koje je za vas bolje i od udjeljivanja zlata i srebra, i od toga da se direktno sukobite sa svojim neprijateljima, pa da ih sabljama po vratovima udarate, a i oni vas. Svakako da hoćemo, odgovoriši Allahu poslani kreće, to je zikrullah, spominjanje i veličanje Allaha. Ovaj hadis bilježi, imam tirmizi, Neki islamski učenjaci su kazali da ovaj hadis vjerodostan ili da je njegov lanac prenosilaca dobar. U svakom slučaju, mi smo do sad vidjeli da je Allah poslanik izrekao dosta, dosta apsolutno vjerodostojni hadisa koji potvrđuju da je e, zikrullah, veličanje Allaha, jedan poseban veličanstven ibadet, Tako da u jednu ruku, kada bi samo gledali s tog aspekta koliko drugi hadisa govori o vrijednosti zikrullaha, onda ovaj hadis nije nešto ni čudno. Ali opet ovaj hadis u sebi sadrži nešto doista fascinantno i dosta veliko, pa ćemo se ponovo vratiti ovom hadisu. Allah poslanik jedne prilike Znači sjedio je sa svojim sahabima i to je bila metoda Allahog poslanika prilikom podučavanja sahaba da bi im postavljao pitanja. Pa kaže Allahog poslanik, hoćete li da vas obavijestim o dijelu koji je najbolji od svih vaših dijela i najvrijednije kod vaših gospodara? Pita Boži poslanik želeći da kod njih privuče pažnju. Postavlja pitanje, Zato kad im da odgovor da to oni zapamte, pa kaži, hoćete li da ja vama kažem koje je najbolje dijelo? Zašto? Da bi ga što više činili, da bi znači kada dođete u situaciju da imate e, vremena da uradite jedno dijelo, a imate dva dijela na raspolaganju, da uradite ono koje je vrijednije. I ono koje je Allahu najvrijednije i najdražije, kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, pa kaže Allah poslanik, hoćete li da vas obavijestim o dijelu koji je najbolji od svih vaših dijela i najvrijedniji kod gospodara, koje će vas podići na najviše dženecke stepene. Znači to dijelo, ono je najbolji, najvrijednije, ono će vas, to dijelo je toliko vrijedno, da će vas ono uzdići na posebne i najveće stepene u džennetu. O dijelu, koje je za vas bolje i od udjeljivanja zlata i od srebra. To dijelo koje ću vam sada kazati je najbolji, najvrijednije. Ono će vas uzdići na posebne deređe. Ono je bolje nego da udjeljujete zlato i srebro, da dajete sadaku i kaže ono je bolje nego da idete u borbu, da se borite protiv neprijatelja i da oni vas ubijaju i vi njih ubijate. Idete u džihad, dajete svoje živote, ima, kaže, jedno dijelo koji je bolji od svega toga. Znači, doista jedan velik, fascinantan hadis koji svakako opet u datom momentu u, na određenim pitanjima ima i data pojašnjenja, ali ovako ga izrekao Allah poslanik, ali se letu sram, pa su osabi začuđeno upitali, hoćemo Allahu poslanića, kako nećemo, da nas obavijestiš o dijelu koje je najbolje, najvrijednije kod Allaha, ono će nas uzdići na posebne deređe, ono će nam, ono je bolje nego da udjeljujemo zlato i srebro, ono je bolje nego da idemo u borbu, da idemo u džihad, da se borimo protiv neprijatelja i mi njih ubijamo i oni nas ubijaju. Allahu ekber, zar ima nešto u islamu takvo? Kaže Allahu poslanik zikrullah, veličanje Allaha. Pogledajte kako, kako islam cilja da čovjek neprestano ima svijest o veličini Allaha. Kada bi mi istinski veličali Allaha, čovjek ide ulicom i veliča Allaha, može li taj čovjek urati grije? Može li čovjek govoriti La ilaha illallah, Allahu ekver i otići u kladioncu? Nemoguće. Može li čovjek govoriti La ilaha illallah, La havle vola kuvata illa billa i ukrasti? Može li čovjek govoriti la ilaha illallah i otići u birtiju? Može li govoriti Allahu ekber, Allahu ekber i zakinuti i prevariti i slagati? Ne može. Zašto? Jer je shvatio veličanstvenost i veličinu i uzvišenost svoga gospodara. Pa pogledajte na kakav nivo i na kakav stepin Islam podiže zikrullah, veličanje Allaha spoznaja Allaha, spoznaja veličanstvenosti uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Nakon toga, nakon toga, e, u 1443. hadisu, 1443. hadis od Ebu Musa el-Eš'arija radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao Allah poslanik alihi salatu wasalam Hoćeš li da ti ukažem na jedno od dženeckih blaga? Vi znate kako mi na Dunjalku blago je uvijek nešto što je zakopano i nešto što je vrijedno, nešto što je skriveno, nešto za čim ljudi maštaju, nešto što ljudi traži. Uvijek su ljudi kroz historiju tragali za blagom, uvijek su istraživali jer je blago sakriveno, veliko, vrijedno i tako dalje. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu ve selam ovom ashabu: "Ela edulluke ala kenzin min kunuzil dženne? Hoćeš li da ti ukažem na jedno od dženetskih blaga?" Allahu ekber kaže ovaj ashab: "Svakako hoću." Qultu bela ya Rasulullah, hoću Allahu poslanice. kaže Allahu poslanik alejhi salatu ve selam: Allah poslani kaza La haule wala kuvata illa billah Nema moći niti snagi osim Allahovi snagi Nema snagi niti moći osim Allahovi snagi i moći Hadis bileži i Buharija i Muslim <clears throat> Kažu islamski učenjaci kada komentarišu ovaj, kada komentarišu kada komentarš ovaj hadis, kaže nagrada za izgovorene ovi riječi la haule wala la kuvata illa billah, to su blaga, skrivena, sačuvana za tog insana koji je kazao taj zikr. Zato i došlo u hadisu, hoćeš li da ti ukažem na dženecko blago, nešto što je sakriveno, nešto što je vrijedno, nešto što je veliko, nešto zbog čega se treba potruditi. Pogledajte metafore Božije poslanika kako spominje, Kažu komentatori ovog hadisa, Nagrada onome ko govori iskreno iz srca, ubijeđen ove riječi la haule, wa la kuvata illa billa, ništa se ne može desiti, nema snage niti moći bez Allaha. Ja ne mogu ustati na sabah osim ako mi to Allah dopusti. Ja ne mogu postići dobru ocjenu na fakultetu osim Allahovom voljom i htjenjem. Ja ne mogu napraviti kuću. Ja ne mogu, ja ne mogu ništa. Ništa se ne može desiti na zemlji osim Allahovom dozvolom. La haule wala kuvote illa billa. I Šehu Semin kada govori ovim riječima, kaže dosta puta riječi ove, e, dosta puta ljudi ove riječi govore e, u smislu čuđenja. La haule wala kuvote illa billa. Šta sam vidio, šta je se desilo? Ne. Kaže Šehu Semin, ove riječi su riječi koje čovjek treba izgovarati prilikom traženja pomoći kada se osjeti znači da je slabašan, da je, e, da je nejak, tada kaže la haula wala kuvvata illa billah ja nemam nikakve snage niti moći, ja sam apsolutno potreban svoga gospodara, potreban sam njegovi milosti, njegovog rahmeta, njegove upute, njegovo, znači sve, ja sam apsolutno potreban svoga gospodara, pa je vrijednost ovih riječi da su one dženecko blago. A rekli smo blago je uvijek vrijedno, blago je nešto veliko. Pa je znači ovaj hadis definitivno ukazuje na vrijednost izgovaranja riječi la haule wa la kuvata illa billa. Pogotovo rekli smo u situacijama kada čovjek ima neku potrebu za nečim, znači potrebna mu je nečija pomoć. Nakon toga imam Nevi rahmetullahi Jalehi, E, prelazi e, u istom poglavlju, u jedno novo podpoglavlje, 245. podpoglavlje, jedan malo veći naslov koji, hajde da kažemo, e, jasno definiše stavi mama Neveja u pogledu određenih pitanja. Kaže imam Nevevi, spominjanje Allaha stojeći i sjedeći i ležeći bez abdesta u stanju džunupluka i hajza, menstruacije, izuzev učenja Kur'ana, jer džunup i ženi u hajzu njima nije dozvoljeno njima to nije dozvoljeno. Pa nam ima Nevi Rahmetullah Jalihi u naslovu ovog podpoglavlja, e, znači odgonetnuo je i odgovorio je na mnoge stvari. Kaže, spominjanje Allaha i stojeći i sjedeći i ležići. Pa je dozvoljeno, kao što smo više puta spomenuli, da čovjek kada spominje Allaha, zikrullah čini, e, veliča Allaha, može veličati Allaha sjedeći u kući. Može čak i ležeći u krevetu, može i stojeći, može i hodeći, može i pješačeći, može putovajući, znači ne postoji situacija u kojoj čovjek ne može veličati Allaha, poslije ćemo spomenuti u komentaru hadisa da je Allah poslanik uvijek veliča uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, osim u situacijama kada ne doliči da se veliča Allah, ne doliči da čovjek spominje Allaha u toaletu, ne doliči da čovjek spominje e, uzvišenog Allaha prilikom intimnog kontakta i tako dalje. U suprotnom, uvijek čovjek ako može da pješači, da veliča Allaha, sjedi, ide, e, znači hodi, vozi se, uvijek, uvijek, uvijek veličati uzvišenog Allaha. Pa kaže imam nevevi 245. poglavlje, spominjanje uzvišenog Allaha i stojeći, i sjedeći, i ležeći, bez abdesta. Pa smo rekli, da je od olakšica i osobenosti zikrullaha da nije uvjet da bi mi spominjali Allah da imamo abdest. Čovjek nema abdest, sjedi u kući, dosadno mu je, znači i veliča Allaha, subhanallah, subhanallah, Allahu ekber, Allahu ekber, žena peri tanjire, Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah i tako dalje. Znači čovjek treba iskorištavati što više svoje vrijeme veličajući Allaha subhanahu wa ta'ala pa čak i kada nije okrenut prema kibli, ne mora biti pod abdestom, ne mora imati posebnu odjeću kao što je slučaj sa obavljanjem namaza. Kaže imam nevevi i u stanju džunupluka i hajza. To je sad još dodatni propis. Čovjek je džunup. Još se nije okupao, ali je slobodan, ima vremena, leži ili sjedi ili pije kahvu ili izišao negdje napolje. Bez obzira što je džunup, nema smetnje da čovjek veliča uzvišenog Allaha. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allahu ekber. Jer smo rekli, niti je uvjet da budemo pod abdestom, niti je uvjet da budemo čisti od velike pravne nečistoće, a to je džunupluk. Čak žena u hajzu. Žena u hajzu, pogotovo što žene u hajzu ne obavljaju namaz. Pa su jednu ruku, znači malo e, uskraćene i badje, žena treba u mjesečnici, u toku mjesečnici, da što više zikri, da spominje Allaha. U jednu ruku, kao da nadomjesti malo ono što joj je uskraćeno da čini ibadet namaza, pa žena u mjesečnici treba da što više spominje Allaha, da li sjedići, da li radići neke poslove, ali u, mjese, u periodu, e, znači dok je period mjesečnice hajza, da što više zikri i veliča Allaha. Nakon toga kaže imam nevi izuzev učenja Kur'ana, jer džunupu i ženi u hajzu to nije dozvoljeno, E, svakako čovjek u džunupluku ne bi trebao da uči Kur'an, a kada u pitanju žena u hajzu, mi smo, kada smo ovdje na ovom mjestu imali zimsku školu islama, kazali smo da ne postoje jasni argumenti koji ukazuju da je ženi u mjesečnici zabrajen učiti Kur'an. Pogotovo ako su u pitanju žene koje imaju određene svoje svakodnevne virdove ili žene koje hivzaju Kur'an ili žene koje su mu'alime, podučavaju druge osobe Kur'anu, nema inša Allah smetnji. Da žena čak i u periodu mjesečnice, jer je mjesečnica nešto što ona ne može otplonuti od sebe. Čovjek kada je džunup, može otići u toalet i stuširati se više nije džunup. Žena, kada dobije mjesečnicu, ne može to otklonuti od sebe sve dok se ne okupa nakon 6 ili 7 dana. Pa zabraniti ženi da 6 ili 7 dana uči Kur'an, e, znači je velika stvar. E, hadisi Božijeg poslanika koji govori o tome ili nisu jasni ili nisu vjerodostojni. U svakom slučaju, e, moj stav lično je da nema smetnje. Kada u pitanju zikr veličanja Allaha, oko toga inšala bizna nema nikakve smetnje i da žena u hajzu i čovjek džunup i mimo toga drugi da veličaju Allaha. Kada je u pitanju učenje Kur'ana za osobu džunup, to čovjek ne bi trebao da čini, a kada je u pitanju žena u mjesečnici, nadamo se duboko da nema nikakve smetnje da žena u periodu mjesečnici uči Kur'an, da uči Kur'an, pogotovo ako zatim postoji potreba kao, e, kao vrste potreba koje smo malo prije spomenuli. <clears throat> I na kraju ostaju nam još dva hadisa i time ćemo ako Bog da i završiti večerašnje predavanje, a to je <clears throat> od Aisha radi Allahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam spominjao Allaha u svim situacijama. Kan Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem yezkuru ala kulli ahyani. Kan an-nabiyu yezkuru ala kulli ahyani. Allahu poslanike uvijek u svim situacijama veličao Allaha. Ovo je dokaz one teorije koju imam Nevi Rahmetullah Jalihi kaže, znači propisan je čovjek veliča Allaha i kada sjedi, i kada leži, i kada hodi, i kada je u prevoznom sredstvu, čovjek može veličati Allaha u svim situacijama, s tim što rekli smo izuzimaju se iz toga neke situacije koje definitivno ne doliči u tim situacijama da čovjek veliča i spominja Allaha, da čovjek obavlja veliku ili malu fiziološku potrebu dok je u toaletu, dok je čovjek znači, u toku intimnog kontakta, To su situacije u kojima čovjek ne bi trebao da veliča Allaha jer jednostavno ne doliči da čovjek u svemu tome spominje Allaha. Pa ovaj hadis, pogledajte kako kako je bitno da čovjek čita, ja sam danas se vratio na više knjiga koji govori, komentariš ovaj hadis, da hadis jasno kaže Allahu poslanike spominjao Allaha u svakoj situaciji. Neko nam sada može doći i kazati ne, ne, ne, može se spominjati uzvišeni Allah s.a. čak i u toaletu. Zašto? Jer je poslanik veličao Allaha u svakoj situaciji. Pa kažu učenjaci da ovaj hadis jest širok, on je sveobuhvatan. Poslanik Ali Selam je mnogo često veličao Allaha, ali imaju situacije bez obzira u kojima čovjek ne bi trebao da spominje Allaha i njegovo veličanje. Znači to su situacije kada je čovjek u toaletu, velika nužda, mala nužda ili eventualno kada je čovjek znači u toku intimnog kontakta. <clears throat> I zadnji hadis, inša Allah, time e, završajemo večerašnje predavanje. Jedan mnogo interesantan hadis, e, hadis koji nosi u sebi e, mnoge e, koristi, hadis koji bilježi imam i Buharija i muslim od Ibnu Abbas radi Allah, tamo se prenosi da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان متفق عليه Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, kada bi neko od vas prije intimnog odnosa sa svojom suprugom kazao Bismillah, Allahumma džennibne šeitan, o džennibi šeitane ma razaktena, u ime Allaha, Allahu moj, odalji od nas šeitana i udalji šeitana od onoga što nam podariš. Pa bude određeno da se u tom odnosu začne dijete, šeitan mu u istinu ne bi mogao nauditi. Hadis bilježi imam i Buharija i Muslim. Ovaj hadis nosi u sebi mnoge koristi. Evo ja ću za kraj pokušati spomenuti samo neke e, koristi. Pogledajte, pogledajte mjesto zikrullaha. Čak se Allah spominje i veliča prije samog intimnog kontakta. Znači, bez obzira što čovjek hoće da ima intimni kontakt i znamo kakva je, hajde kažemo, čovjekova želja za ženom i žena potreba za mužem, ali bez obzira i u takvoj situaciji oni ne zaboravljaju na svoga gospodara i neće činti nešto što je zabranjeno, već je to činti onako kako je dopušteno, želeći Allahovo zadovoljstvo, pa će ljudi prije intimnog kontakta spomenuti Allahovo ime. Prva stvar. Druga stvar, pogledajte savršenstvo i ljepotu Islama. Nije ostavio u našem životu apsolutno ništa, a da to nije definisao. Pa čovjek prije intimnog kontakta ima domu koju uči. Zamislite koliko islam precizan da nam precizira kako i na koji način se ponašamo čak i u tim intimnim, hajde da kažemo, momentima. Pa je to savršenstvo islama. Pa je to pokazatelj e, veličini islama zikrullaha, da se Allah spominje i prije intimnog kontakta. Treća stvar i time ćemo oko ovog da završiti, a to je Allah poslani kaže kada bi supružnice prije što stupe intimni kontakt proučili ovu dovu Bismillah Allahumma džennibne šeitan o džennibi šeitane ma rezaktana gospodaru odalji od nas šetana i odalji šetana od onoga što nas obskrbiš. Kaže, ako bi se iz tog intimnog kontakta rodilo dijete, šetan mu neće moći nauditi. Allahu ekber. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Hadis znači apsolutno istinit. Kažu islamski učenjaci, e, ovaj hadis Allahu poslanika ne znači da neće šeitan nikako moći prići tom djetetu, jer je nemoguće da šeitan nema uticaj na to djete. Postoji različita mišljenja šta se mi misli pod ovim riječima, ali je nama bitno da vjerujemo u istinitost riječi Božih poslanika, da ljudi ako kažu ovaj e, zikr, o, ovu dovu, prije samog intimnog kontakta, kontakta će uzvišeni Allah to njihovo djete sačuvati od šeitana. To je obećanje Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učisti na putu istine. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu i na kraju subhaneke. Allahumma da bihamdi kešedu in la ilaha ilan astaghfiruke wa atubu ilike.